Kimsa caj capítulo. Kamachiku iwancho icha ini iwancho Salvasca kananchikmanta. Ay galasia laupi kaj mana yuyayniyuq pantara kichik. Pitaq pantarachisunkichik? Willaptiikum hamkuna suma Kichik Chakatas Caja Jesucristo Kaskanta. Tapus kichikia kamachis kamachisqankunata Kasukuspacho chuya chaskergan Kichik, icha Kichik Jesucristuman iñispallachu, amaya mana yuyayniyuqa kaychikchu. Musuq kawsaytaqa hallarirqankichik, chuya espiritupa man mantaha manam chaytaqa tukuyta yanga pachum tukuy imata ñakarirqankichik, Amayayan hapaja kachuncho. Espiriton husuqnikichik Dios kunata roraspaja. manam manta oyarispa. rurachkan, aswanja manta uyarispa, payman man Diosman Abraham ga. mana uchayuqpaqña chaskisqa karqa. Inispa dios man Diosman kunaja. Abraham pachigab mirainin hinam kankichik. Biblia harimarhañam, iñikuptillanku mana judio kunatapas mana uchayuqpaqña Dios chaskinampa. Chaynapim ñawpaqmantapuni kay allin Abraham man Dios nerja. Kai pachapi llapayan ayyukunam hamraiko bendecis hakanja. nispa. Chaynaqa liu Inikkunatam Abrahamta hina ha Bendisin. Biblia Moisespa Kamachikushankunaman pa Nyakasham Kachkanko, Bibliamnin Mning, libronpi llapallan tuko Tukuitimpupi Dios mana niakas Diospa mi kachkanko. Nispa. Hinaptinga, Dios manan pitapas chaskinchu mana huchayuqpaqa Biblia kasukuptinqa. Biblia hanintahmi. Allinruraq runaqa iñisqanraykum Kausanja, nispa. jam manam kamachiwanchik, iñispa chik nispacho... ...asuanga pipas liu Kamachikuikunata compleja, chayraykum ...leiraiko... ...nyakawas Leirayku, mantam Cristo pai Paymi ñakasqa karqa ñuqanchikrayku, ...biblia mnin... Sachapi warkus hawanyu Dios pañacasjanmi, nispa. Jesucristo jawañorja Abrahamman, Dios pa prometisjan bendición tamana judio kajkunapas pahmi. chaynapit Dios pa promisanman hina, iniyawan chuya espirituta chikpa. Leimantawan promisamanta. y Vidanchikwan tupachispaya si Sichumhukruna contra tutaruraspan, Firmaruptin jamanañan pipas y matapas y apan mancho, ni hachan mancho. pas Abraham manmi mirainin manguan promisankunata jorja. Chay promisakunapeja, manam mirainikikunamang nincho, mireini mirainikimang ninmi. Manam achkarunakunamantacho kunamantacho rimachkan asuanja huk runallamantam, paijariki Kristum. Nikichi. Abrahamwan Dios contrató taruraspanja mi prometicorja. Tawapacha kimsachunkan watamantaña moisisman Dios kamachikuykunata Juspanja, NYAUPAJ prometikusqantajan manam mancho. Sichum Dios Salbanman runakunata KAMACHIKUIKUNATA kasukuptillanko HINAPTINGA manach salvangman promisanman hinañachu. Dios ha promisanman hinam Abrahammanja y mata jorja manam imatapas rurasqanraykuchu. Hinaptinqa, imapagma pa leyninqa servin, promisata papas, Dios Dios y kunatam jorja huchasapa Chai y Chay kamachikuykunaqa kanan Prometikus hangman hina Abraham pamirainin Jesús hamunan kamallam. Dios me angelkunata man Moisisman leyta hunankupaq. Chaynapi Dios Dioswan hinasparunakunawan allinyanachik Karja, Allinyanachik Runaja, manam dios allinyanachin aswanja iskaitam, Diosmi ichaqa huklla. Moisés pa kamachis kasqanmanta. Dios pa pa pa kontrampichu kachkan, manapunim. Manam ima leypas kanchu chayta kasukuspanchik wiñay paja. Si chukaptinga, chaywancha mana uchayukpagna Dios chaskiwachuwan karja. Biblia manjinaja, liu mi huchapa watashan kachkanchik. Dios pa promisantaqa chaskinchik Jesucristuman manara Iñi imanara pa leinin mi presuta hina hapirayawarjanchik. Chaynaqa karqanchik Cristoman iñikunanchikpaq revelawananchikkaman. Warmakunata pusachka hinallam leyqa, Cristoman Cainapi chaynapi ini iñikuspallanchik, mana huchayuqpaqña Dios pachaskisqan kananchikpaq. Iñikuykunanchikpaq Jesucristo chayaramuptinmi, ichaqa Moisespa leyninqa manaña pusawanchikchu. Jesucristoman iñikuspaqa, llapallanchikmi Dios pachurin kachkanchik. Jesucristo man Jesucristoman hukllawakuspa paiman Paiman payman kachkanji Jesucristo Pejam hukllañam Kanji, manam imananñachu judio O mana judio kaipas, serviente o tagmana serviente kaipas, jari Caipas, Jesucristo kaypas. Jesucristopaña Abraham Abrahampa mirainin hinañam kankichik, man Dios pa Diospa herencia tapas.